kaut kā, kaut kā bija mana pirmā, jā, tā bija pirmā valoda, ko es faktiski iemācījos. Bet pamazām sāku runāt vairāk angliski. Tā, tā kā latviešu valodas zināšana palika tādā ļoti pamata līmenī. Um, un arī es biju uh, eh, slings un, un negribēju iet uz Lat Latvijas skolu. <laughs> Un tagad es to nožēloju. uh, <laughs> es satiku uh, savus skolotājus. Uh, man, uh, mamma ieši uh, e, un mamma Zopurimpiči uh, e, Austrālijā apmēram 30 gadus atpakaļ. <clears throat> un tad uh, varētu teikt, ka uh, kopš, no laika, kopš tā laika tad uh, galvenais mērķis ir bijis um, mm, saprast budas mācības un arī tās mēģināt pielietot savā dzīvē. Uh, un tad uh, dzīvoju Nepālā un uh, Lama Zopaman um, uh, pēc, uh, pēc tam, kad es biju uh, te uh, atbraucis uz īsu laiku, tad viņš uh, teica, ka tas uh, tu varētu mēģināt te Latvijā kaut ko pastāstīt <laughs> arī par, uh, par budismu. Mm. Šī, šis kurs nav domāts kā tāds akadēmisks kurs. Nevajag uzskatīt tās nodarbības kā, kā lekcijas. Es neesmu lektors. Un ir ļoti svarīgi, sevišķi tādēļ, kad ir no manas puses valodas ierobežojumi, tad ir ļoti svarīgi, kad Uh, jūs uh, saprotat kaut cik to, ko es uh, nu, mēģinu paskaidrot. Un tad, tad vajag justies ļoti brīvi, tad var, um, ja, ja kaut kas nav skaidrs, tad vajag tūlīt uzdot jautājumu. Jā. Ja nav, nav, nav jēgas vienkārši te sēdēt un aiziet mājās, kāds prasa, nu, kaut ko tu dzirdēji. Es nekā nesapratu. uh, un arī mm, būs gan э, veltīts laiks jautājumiem, э, bet arī var nu, tā kaut cik brīvi uzdot arī jautājumus э, jebkurā laikā. Nu, ja man, man liksies, ka varbūt tas nav piemērots tajā laikā, tad vienkārši tad atliks, atliksim uz vēlāku laiku. Mm. Mm. Tad ir 12 eh, nodarbības paredzētas. Um, tas varbūt liekas daudz, bet faktiski ir ļoti maz, <laughs> lai iegūtu tādu kaut kādu pārskatu par būtu dārmu. <clears throat> Arī būs vairāki svešvārdi, kurus es lietošu pa, pamazām. Es ievadīšu bie, biežāk sanskrits valodā, bet arī varbūt tibetiešu valodā. mm. Mēs katru reizi um, sāksim ar uh, meditāciju. Uh, Tagad pasaulē uh, meditēt vai meditācijas ir, ir tāda, bišķi tāda modas lieta, vai ne? Bet uh, faktiski nav nemaz tik viegli saprast, <laughs> ko tas nozīmē. Kur ir tā robeža? Vakar, faktiski vakar vakarā. Uh, ar pašlaik notiek cits kurs, un tad viena sieviete tieši to izteica. Viņa, es nesaprotu, vai es īsti medit, vai es meditēju, vai, vai tas, ko es daru, ir medit, meditēšana vai nē. Um, <clears throat> lasīju, tad es, eh, es eh, pamācīšu eh, ar vien tā pakāpeniski, teiksim, tādas, mm, nu, mazliet sarežģītākas med, meditācijas. Bet tās būs pamatā koncentrēšanās meditācijas. Tu budi, budismā um, ir paskaidrots, ka ir E, divu veidu meditācijas. Vienpunktīgā vai koncentrēšanās meditācija, kur mērķis ir e, savu prātu noturēt uz viena dota objekta. Tā ir attīstīt to spēju kontrolēt, fokusēt savu prātu, lai, lai viņš var, lai prāts var mierīgi palikt uz vien, bez traucējumiem uz vienu objektu. <clears throat> um, ir tradīcijas sistēmas uh, pasaulē, kur uh, pamatā uh, izmanto tikai tādu veidu um, meditēšanu. Um, Bet e, tikpat svarīgi un faktiski varbūt no, no sākuma ir svarīgāk ir uh, e, <clears throat> analītiskā meditācija. Uh, pamatā tā ir pārdomāšana, bet ar fokusētu prātu. Uh, pār, pārdomāt, uh, analizēt, pētīt uh, Budas mācības, Un, ja liekas, ka tās ir derīgas, ka tās ir uh, pieņemamas, derīgas, tad mēģināt integrēt ja, to, kas ir saprasts ar savu prātu, lai, lai notiktu kaut kāda izmaiņa ja, mūsu, mūsu darbībās, ikdienas darbībās. varbūt pirms eh, mēs mm, sākam kaut ko, varbūt jūs varētu, es nezinu, jūs esat, jūs eh, varbūt, es nezinu, vai visi vai kādi esam, esat satikušies vienreiz. Ja? Ja? Visi? Jā, labi. <laughs> mm. Uh, <clears throat> varbūt Es sākšu ar eh, dažu eh, ter, terminu. Man vienmēr sajūg termiņi un termi, termini un termini. <laughs> Eh, Paskaidro, jo man, es, nu, es esmu tik pieredzis viņus lietot, kad kādreiz es neapzinīgi lietoju aizmirstot, kad nu, varbūt nesaprot. Sāksim ar Budā. Budā, Budā, noz... Budā nav cilvēku vārds, praktiski. Mm. Budā nozīmē apskaidrota. Um, Jā, ap, apgaismota uh, būtne. Būt, būt, būtne, kur ir uh, galīgi attīrījis, attīrījusi savu, savu, savu prātu uh, nu, pilnībā. Jā. Uh, Eh, kad vairs nav nekādu šķēršļu eh, zināšanai. Tā kā eh, Buda nav, tik, nav tikai viens Buda, bet, kad mēs runājam par Budu, tad visbiežāk tas ir par vēsturisko Šekimuni Budu, kurš dzīvoja apmēram 2,5 tūkstoši gadus atpakaļ uh, Indijā, kurš ievadīja par jaunu uh, darmu uh, pasaul, šī pasaulē. Um, dharma. Um, tas ietver gan uh, Budas mācības, gan e, ceļu, tas ir kā pats īsteno, kā kāds e, individs īsteno e, tās mācības. Ar, arī ceļš. Ja? Gan, gan mācības, gan, gan, gan ceļu. Dharma. <clears throat> Un tad uh, vēl man jāpaskaidro, e, kādā veidā es lietoju to vārdu prāts. Um, jo <clears throat> es saprotu, ka uh, latviešu valodā parasti prāts nozīmē uh, viena daļa no mentālām darbībām. Um, vairāk saistīti ar intelektu. Eh, bet tomēr, ka meklē um, vienu uh, terminu latviešu valodā, uh, kas ap, apzīmē vis, visas mentālās darbības, tad it kā varbūt cita nav. Varbūt, ka nav labāk. Tā kā kad es lietoju to vārdu prāts, e, tas nozīmē viss, kas ir e, mm, viss, e, viss e, cilvēka sastāvdaļas, kā, kas nav matērija. jeb parasti visas mentālās, es, man, eh, man arī nepa, nepatīk lietot eh, vārdu eh, garīgs, garīgs vai garīgums vai un tā tālāk. Nu, man tas ir pārāk neprecīzi. Bet visas mentālās e, darbības. E, apziņa, nu, tu, par to nāks vēlāk paskaidrojumu E, bet šeit ir apziņā vai apziņas ir tad e, prātu sastāvdaļas. Ja. Tā kā, um, jā. Mm-hmm. <clears throat> ir diezgan tāds interesants uh, process, pak, uh, kas notiek, ir, ka mums ir jāizveido uh, vārda krājums, kā, kā pasniegt, kā tūkot dārmu uz latviešu valodu. Un tas, tas ir diezgan interesants process. Īstenībā jau nu, tas būtu jādara no, no oriģinālās valodas, vai nu no sanskrita, vai šim ir arī no tibetiešu valodas, bet tā kā es ļoti maz uh, pazīstu viņas, tad uh, vairumā man tas ir jādara no angļu valodas. Tad es mēģinu, kur es varu, um, tas, <clears throat> at, atskat, ne, refer to atsaucies, jā, uz, uz, uz, uz oriģinālām valodām, cik es, cik es to spēju. Ko? Uh mhm. -huh. Mhm. Ja runājam par prātu, ne, es tad es kaut ko prātoju, domāju, un, nu, kalkulēju, ko tā savām domām, jā. Ja? Nemantasīja dzīvība, tas nav iedzīvība kaut ko es domāju, ja? Mm. Domas nāk, mier, ja? Mm -hmm. Bet, bet, eh, ja teiksim, eh, esmu eh, vērojusi sevi, tad, tad tā tam nav, tā ir mana apziņa. Es apzinos, ka es šeit esmu, ka es šeit tagad, tas tāds, man jā. Bet es domāju, pa, e, varbūt šis to mēs varam pārunāt vairāk, kad man e, nav nu, nu, tas pro, programma, bet e, kaut kur, kaut kur būs tieši e, a, vien, viena sesija vismaz e, veltīta, e, kur mēs e, analizējām e, prātu un, un tā sastāvdaļas. Bet, um, tas ir um, sajūta Вооруженность, вооруженность, да, фактически. Следующее. А, ну я, как я, ну я был, это, ну что сейчас я <laughs> это правда. Э, дарма, э, <clears throat> Nē, nu, ko varētu saukt, apzīmēt par dārmas praktizēšanu. Jā. E, jā, tas ir novērošana, apzināšana, apzināšana un, un tā tālāk, jā. jā. Mm. mm. Labi, tad var, varbūt būs vēl termini, kas būs jāpaskaidro, bet nu tad, kad, jā, pa, kad tad, tad, ja gadījumā es aizmirstu kaut ko paskaidrot, kaut kādu svešu vārdu, <laughs> bet Emīda lūdzu man atgādina. Mm. Tā, pirma, pirmā tēma tad ir četras cēlās patiesības Un tā ir pirmā, tā, tādēļ, ka tā bija arī Budas uh, pirmā tēma. Pēc tam, ka uh, Šaki Munī uh, sasniedza apgaismību, uh, tas, tur tagad ir tāds mazs miestiņš Indijā saucās uh, Bodgājā, kuru, no, ir interesanti, kura nozīme uh, hindi, sanskrit, no, hindi ir valoda, kas ir izveidota no, no, no sanskrita, kur runā tagad Indijā. Nu, viena no valodām, kur, e, kur, runā, kur runā Indijā. E, bet e, Buda gājā nozīmē tieši to pašu ar e, hindi kā, kā un, un latviešu valodā. Tad Buda gāja šeit. Un e, tā ir netālu no tādas e, palielas pilsētas, kuras saucās Gaja. Viņa saucās Gaja, tāpēc, ka tā, tas ir tas virziens, kur Buda gāja. tā kā. E, tad no sākuma Buda Šakimuni, viņ, viņš nedomāja mācīt neko kādam. Jo viņam likās, ka neviens nesapratīs to, ko viņš ir, ir, ir panācis. Un varbūt, nu, ka nebūs intereses vispār, un, un, un kad arī to nesapratīs. Un tad e, ir kā bija e, dievi, nu, pasaulīgi ir dievi, e, kuri, kuri redzēja un saprata ko viņš ir panācis, un tad, un tad viņa gāja pie viņa un lūdzās, lai viņš, lai viņš mācītu tomēr. Teica, gan jau būs. Cil, arī cilvēki, kuri, e, kuri sapratīs un kuri arī tad e, mēģinās snakt, sasniegt e, to pašu. Un tāpēc laika saistīt, cik, cik, cik ilgi, kad nedēļa vai divas nedēļas varbūt pēc tam. Tā, tā viņš e, devās uz, uz to vietu, e, kur, kur tagad ir e, pilsēta Varanasi. Um, un tur uh, <laughs> briežu vai stirnu diepārka parkā. Briežu. Nestirnu. Ja? Tas nav līdzīgi. <laughs> Tad, tad es, es, es, es bieži uzdodu to jautājumu latviešiem, kā, kādas, kā atšķirās brieži un, un, un stirnas, un es dabūju visādas at, dažādas atbildes. es <laughs> vēl neesmu ticis pie skaidrības. <laughs> Tā kā es nezinu, vai tas ir bija brieži vai stirnu vai abu visu uh, e, pārks. Bet tur viņš uh, tad, uh, <clears throat> tas saucās, ko viņš darīja, ir pirmais uh, dārmas riteņa e, griez, griešana. E, un tur viņš, e, tajā pirmā mācībā, viņš māc, mācīja par četrām cēlām patiesībām. Vispār tas nav, nosaukums nav īsti pareizs. Tas, <clears throat> īstenībā, bet tā, tā tas ir iegājies. Bet īstenībā uh, vajadzētu būt uh, četras pat, četras cēlo uh, patiesības. Uh, tas nozīmē, ka tie, tie, tas, uh, tie, tie, tie četri punkti, ir patiesības priekš cēlām būtnēm. Un cēlas būtnes ir tās, kuras ir atbrīvotas, kuras ir e, atbrīvotas, kuras sevi ir atbrīvojušas no nosacītas eksistences. Jeb, jeb atzimšanas, miršanas cikla. Ja, tā kā priekš tādām būdnēm tā, e, šī, tie četri punkti ir, ir, ir skaidri, skaidri redzamas patiesības. Bet priekš mums tās vēl nav. Tas ir, tas ir lietas, par ko mēs varam pārdomāt un mēģināt saprast. Bet priekš mums tās vēl nav e, skaidri saprotamas patiesības. Um, pirmā ir e, patiesība par ciešanām. Tu to zlapiņas izdali? Neatrod? Oh. Kaut kur ir izdrukātas lapiņas, kuras, ja atradīsim. Nākamais, kad būs. Man liekas, tur kaut kur. Hmm. Nu jā, bet uh, lapiņas, kur ir, uh, vai tas mans palikas gals? Nē. Nu, nu, te. Um, ir tāds, uh, nu, izskaidro, paskaidrojums par um, tām cēlām patiesībām, cēlo patiesībām. Pirmā ir ciešanu patiesība. Un tas ir, kad visai nosacītai eksistencei ir e, ciešanu, jeb neapmierinātību daba. A, sanskritā e, duka, duka, tad va, e, to parasti tūko kā ciešanas. E, precīzāk būtu neapmierinātība. Dukkha. Yeah? Dukkha. Dukkha. Dukkha. Deukaha. Tad ir dukkha un tad ir sukha. Sukha ir um, um, nenosacīta svētlaima, atbrīvot, at, atbrīvošanās svētlaima. Sukā. Mm. <clears throat> Tā kā mums ir duka, un mēs gribam suka. <laughs> Varētu teikt. Um. <clears throat> pirmais, tad, ko Buda mums, mums aicina darīt, ir it kā um, ļoti tuvi novērot mūsu tagadējo um, būtību. svarīgi Budas uh, ne tikai šo mācību, bet visas Budas mācības e, izmantot tā kā, kā spoguli. Tāpat, kad e, mēs, ja, ja mēs gribam uzzināt, kādi mēs izskatāmies ārēji, Jo mēs, mēs nu, daudz ko mēs varam redzēt no sava ķermeņa, bet ne visu. Jo man vairs ne savu seju neredzu. Ja? Tā, lai, lai, un, un, un tas ir sevišķi ziemā, ir galvenais, ko, ko mēs rādam ja? Eh, pasaulē. Un eh, tad ir svarīgi uzzināt, eh, kādā stāvoklī ir mūsu seja, mūsu galva. <laughs> Tam mēs izmantojam spoguli. tad <clears throat> dārmu Budas mācības, e, lai būtu e, e, efektīgas, mums vajag viņas izmantot kā iekšējo spoguli. <clears throat> Ja mēs atstājam to, ko mēs uzzinām tādā intelektuālā līmenī, vienkārši uzkrājam interesantu informāciju, jaunas domāšanas veidu. Un tam līdzīgi tas mums īpaši nepalīdzēs. Tas, tā būs tāda interesanta laika pavadīšana. Bet, bet lai, lai faktiski kaut, sāktu veikt kaut, kādu, kaut kādas izmaiņas, kaut kā sevi uzlabot, pirmais ir paskatīties э, spoguli, kas ir kārtībā un kas nav. Un tāpat, ka, ka mēs no rīta paskatāmies spoguli, tā mēs redzam, vai matī izpuruš, vai nē, vai, viņi, vai kā, kas jādara, lai viņu saliktu e, normālā kārt, kārtībā, tā kā tas būtu pieejams sabiedrībā, <laughs> pieņemams sabiedrībā. E, vai, vai e, spalva, ka mati ir izauguši vīriešiem. Ja? Ir pa garu, uz sejas, jādzēm vārdu. E, sievietēm atkal citas lūpas ir, vai lūp, lūpas ir pareizā krāsā, vai, vai acis ir pareizā krāsā, vai ne, un tā tālāk. Āda. Nu? Ja? Mm-hmm. tad sevi salikt kārtībā. E, bet faktiski svarīgākais būtu paskatīt, paskatīties uz savu prātu, prātu stāvokli. Un pirms mēs dodamies sabiedrībā to salikt kārtībā. Bet mēs parasti to nedarām. Tad Buda mūs aicina pirmais tagad, tagad ļoti tā tuvi e, detalizēti analizēt savu dzīvi, savu eksistenci. Un Buda saka, ka tā, tā, tā e, mūsu eksistences daba ir duka, ir, viņa ir ciešanu daba. Diemžēl. Tā ka faktiski no, no, no vienas puses tas, tas, tas, tas, tas ceļa sākums ir diezgan, varbūt diezgan smags un tāds tā, tā, kā šokējošs. Jo, jo mēs, mēs zinām, ka mums ir problēmas, tāpēc jau mēs šeit esam, vai ne? Viss nav kārtībā. Bet, bet pirmais, kas notiek, ir faktiski, ka mēs uzzinām, ka eh, faktiski vēl, ir vēl sliktāk nekā likās. <laughs> Tas ir tā līdzīgi, ka mēs aizējām pie ārsta vai ne, un ārsts sāk pētīt. Jā, un viņš tur baksta un skatās, jā, par visiem cauriem, ne, ausīs, degulā un mutē vēl, un, un, un, un vēl kasins ārā, un, un vēl jāfotografējās, jā, ar, ar, ar, ar um, um eh, nu, rengenu, jā, rengenu un, un tagad ir arī ultraskaņa un, un visādas ja, skanēšanas metodes. Ja. Un kādreiz mēs būtu bail no tā, vai ne? Nav uzzinās, ka, ka tur vēl kāda vaina. Nu, zinu, ka man sāp, bet mums bail, vai ne? kaut, kaut, kur, kaut kas sāp, un tā, vai dievni, tur, tur var, tas, var, tas var būt vēzis, tas var, var būt, kad man ir augums, varbūt, kad man ir ja, kaut kāda smaga slimība. E, labāk to nemaz, es nemaz negribu zināt, vai ne? Bet tas ir stūp. Ārst, tā ārsti saprot. Jo lielāka iespēja e, izārstēt ir, ja to ātri uzzina. Un tad, tad no sākuma arī mums var būt nērti <clears throat> mūsu garīgā ceļā, dārmas ceļā. No sākuma jā, var, tas var būt kaut ne, nepatīkami nērti. Jo, piemēram, tagad, kad mēs mēģinām meditēt, nu, taču mēs nevaram pat uz dažām sekundēm noturēt koncentrēšanās uz, uz, uz elpu. Nu, kaut kas tik vienkārši. Nekas nevarētu būt vienkāršāk, vai ne? Novēro savu elpu. Bet es nevaru. Jā, mūsu, <laughs> mūsu prāts, ir, tur, viņš, viņš ir e, faktiski trakā stāvoklī. Es atceros pirmo reizi, kad es tādu garāku, nu, mēs no angļu valodas saucam par retrītu. Nu, tas ir, kad aiziet, vien, nu, vientulībā vai, nu, intensīvi meditēt vai nu grupā, vai vientulībā. Un tas bija vientulībā, uh, un tad es arī nerunāju ar nevienu, ar nevienu nesatiku ilgāku laiku. Un uh, bija man vienkārši tā iekšējā pļāpāšana, ne, nepārtraukt, pat tā kā tā. Un, un mans iespējas bija, kad es biju ieslogots ar kādu niķīgu bērnu Visu laiku prāts, nu kas tur, kas tur, kā, nē, es negribu, es negribu, man tas patīk, es gribu kaut ko citu. Tas, tas ir garlaicīgi, tas šitā, šitā. Dienu nakti. un man, man, man nezinu, likās, vienīgā iespēja ir, ir sevi nošaut. Un es sapratu, ka, tāds, ka tas nav risinājums, ka, tas, ka nebūs miers vienalga pat ja sevi nošaubu, bet, nu, līdz kā tā, līdz kā pirma, pirmais izcinājums ir sevi nošaut. Nevar izturēt, izt, izturēt to pļāpāšanu. Um, bet tā tas ir. Tā kā mūsu prāts ir, ir, ir ļoti e, nesavaldītā stāvoklī, un mūsu eh, domas, emocijas. Ja? Mūs moka, neliek miera. Un ķermenis, cik mēs viņu nekopam, cik mēs nemēģinām labi barot, ja? aizsargāt pret stihiju, dabas stihijām noturēt nu, kaut kādā nu, ētā temperatūrā, lai nav braukts, nav karsts. Tā, tā. Bet tomēr tāpat viņš paliek slims. Kaut kas tur vienmēr nav kārtībā ar viņu. Bet parasti man cilvēki Mēs liekas eh, domājam laikam, ka nu, tā tā jābūt. Nu, tā ir, tā ir dzīve. Ir, ir daudz, kas ir slikts, nepatīkams, nevēlams. Bet jāiet tam cauri, lai būtu arī tas labums, ja? tā laime, tie prieki. Un tā mums liekas. Bet Budā tad, kā saka, aicina mūs eh, vēl tuvāk, dziļāk to, to novērot. Tad viņš eh, teica, eh, paskaidrot trīs, ehm, <clears throat> varētu teikt, ciešanu līmeņus. Un pirmais, pirmo sauc par ciešanu ciešanām. Un tas ir, ko mēs un visi cilvēki un uh, pat dzīvnieki un faktiski visas būtnes saprot pa ciešanām, pa sāpēm. Ja? Tad, kad mēs atzīstam, ka man sāp, ka man ir slikti, ka man ir problēma. Ja? Vai te kaut kas, kad uh, vai nu no ķermenis vai prāts ir nepatīkamā stāvoklī. Kad sāp. Mentāli sāp vai fiziski sāp. Vai nav labi. Nu, tagad cilvēki jautā, nu kā tu jūties šodien? Nu, tagad atbild, jā, normāli. Tā, jā, šodien laimīgs, kaut kas labs notika. Tā, vai Saules spīd, es jūtos vesels. Ja? Un kādreiz teikt, nē, es jūtos slikti, es esmu slims, man ir gripa, man galva sāp. Man ārsts pateica, ka man ir vēzis. kaut kas. Ja? <coughs> um, jeb, e, man ir tāda milzīga problēmas, ja? Mans vīrs vai sieva mani pameta, vai mans bērns e, negans, vai vai es darbu pazaudēju, vai es esmu uztraucies, kad es, e, jā, kaut kas not, kaut ko, kas notiks, vai, nu jā, vai maniem tuviniekam kaut kas ir noticis, vai kaut kā tā, jā. Tad ir tādi dzīves e, posmi, ka mēs sakam, jā, e, es ciešu. Un ir citi, kad es, es saku, nē, viss ir kārtībā, es neciešu, vai pat, kad es esmu laimīgs, kad viss ir labi. <clears throat> Šeit ir runa par tiem posmiem, kā mēs atzīstam, kad es ciešu. Un tas ir pirmais. Un tas ir, ko, ko jebkur, saka, jebkura būtne atpazīst. Labi, <clears throat> nākošais līmenis ir, ir, ir, ir dziļāks. Uh, to sauc par kad, <laughs> kādreiz tulko kā pārmaiņu ciešanas, kādreiz tulko par uh, pārmainīgām, ne, pārmainīgām ciešanām. Man liekas, otrs ir labāks, pārmaiņīgāk, pārmaiņīgās ciešanas. Vai vairāk ir jāsaprot tās, kuras pāriet, vai tās, kuras ir par daudz? E, nāks tagad, nāks paskaidrojums. Nā, es, jā. <laughs> Tā, sap, sapratīs, kāpēc tas nosaukums. Mm. Ah, Vēl viena lieta ir e, e, ir ieteicams e, rakstīt piezīmes vispār. Nu, nu, tas nav obligāti jādara, bet tas ļoti palīdz. Pirm, pirmkārt, vien, viens ir, ka mums latviešu valodā ļoti maz literatūras ir ja, par šitām tēmām un uh, angļu valodā ir daudz, krievu valodā ir kaut cik, um, bet latviešu valodā gandrīz nekas. Um, ehm, otrs ir, ka tas palīdz koncentrēties pašam, jo tev it kā jāsaprot <laughs> to, ko, to, ko tu pieraksti, ja? Un tad ir, ir kā skaidrāk, vai es, vai es kaut ko saprotu vai ne, Un tad vēl viens ir, ka tas eh, kaut kā ne, tu ne, ne tikai izmanto dzirdi, bet tu arī, eh, kad, kad raksti, tas vienkārši kaut kā um, ierakstās varbūt savā prātā vairāk. Ja. Un tad eh, trešais, vai ne, kurš es nezinu, punkts ir, <laughs> ka te mājās tu vēl var atkal uh, pārskatīt. <clears throat> faktiski iemesls, kāpēc tiek uh, ierakstīts, uh, šitas tiek ierakstīts, kad ar laiku jau vajadzētu, nu, nezinu, vai izdot grāmatu, vai vismaz um, sagatavot materiālus. Tad, tad līdz šim, nu, maz bišķīt ir izdarīts, bet, nu, tas ir, tas ir, ir uh, ļoti tāds Mhm. Так, я э, pārmaiņīgās ciešanas. jūtamies laimīgi. Um, tas nekad nepastāv. Vienmēr tā laime sajūta e, pazūd ātrāk vai lēnāk. Un atkal e, uznāk ciešana. Bet kādēļ tas notiek, ir, eh, tas liekas diezgan pat, pat eh, saprotams. Bet eh, faktiski tas nav tik viegli to saprast. E, palīdz padomāt par e, kād, kādiem piemēriem. Mm, no, nu, labi, viens būtu tagad. Aha. Tagad cik ir. Uh mhm. -huh. Labi. Eh, varbūt eh, vēl nav, nav tik traki, bet, eh, bet ar laiku, ja mēs te turpināsim visu nakti, paliks grūti sēdēt. <laughs> Varbūt jau tagad ir. um, <laughs> varbūt, kad no sākuma, kad jūs ienācat, jūs bijat staigājuši, ja, varbūt noguruši, un bija prieks apsēsties. Pieņemsim tā, ja, ka tā bija. Pienāk, es, es esmu divus kilometrus, ja, no vecrīgas kājām atnācu <laughs> ja, uz mieriem, tas noguris, un um, <clears throat> es apsēžos, uh, un tad, ja kāds jautā, kā tu jūties, ah, baigi labi, jo es, es, es biju noguris. Un kādu laiku tas turpinās. Tā, tā labā sajūta turpinās. Bet, ja, ja, ja kāds cilvēks e, tad tur, turpina regulāri ja, jautāt, nu, kā tu jūties, kā tu jūties, pienāks tas brīdis, kad tu vairs, nu, teiksi, nu, nu tā, es nejūtos, es ne, nejūtu vairs nekādu baudu. Nu tā, kad es sēžu, e, nu tas vienkārši tā, normāli, ne, ne labi, ne slikti. Un nu, paies vēl laiks, so, ja, nu kā tagad jūties, es sāku bišķi nērti, ja? <laughs> Nu, tas un tas sāp, ja? Un e, gribētos pieceltas kājas. E, bet vai tas cels ir? Nē, nu, varbūt tas nav pieklājīgi, varbūt. Nē, nu, vēl var izturēt. Viss ir labi. <laughs> Paiet vēl stunda. <laughs> Piemēram, la, e, man, galvenais skolotājs Lama Zopurim, taču, nu, augšā tur kreis, kreis, nu, abās bildīs faktiski kopā viņa svētība dalā lāma labajā pusē un viens pats kreisā pusē. Um, tā, tā bilde, tā foto kreisā pusē, tā sen atpakaļ kaut kur 80. Uh, gadu sākumā varbūt kaut kur. Tas bija uh, Laudo, tur, kur viņš pie him, him, Himalajos, pie Everest kalna, kur viņš piedzima un uh, kur viņš uh, iepriekšējā dzīvē arī bija uh, nu, joks, un viņš dzīvoja alā, meditēja 30 gadus. Viņš to nebija mūks, viņš bija citas nigmā, citas tradīcijas. Joks, un viņš, un tad viņš sauc par laudo lāmu. Tas mies, mies, tur nav īsti miesiņš, tur tikai alla. <laughs> Bet vieta saucās laudo. Un, un man liekas, ka tā bilde nezinu, tā kaut kur nu, pie, pie tās ālas ārpus. Tas nav. Nu, jā. Uh, Rinpočai viņš parasti, es nezinu, Sandra Anbita, viņa pagājuši vasar Itālijā, Rinpočai vadīja mēnesi gadu kursu. Viņš mācīja par cik septiņas stundas? Nu, parasti no astoņiem vakarā līdz kādiem diviem, trijiem no rīta. Un bieži bez pārtraukuma. Nu, tad paliek grūti sēdēt. Tā nav kur uztraukties. Mēs te būs. Tas <laughs> gan ēst. Um, ehm, bet, bet tiešām, tad, tad, tad, tad jo ķer, nu, tik nērti un prāts, nu, nevar koncentrēties, jo, jo, jo jūtās tik nērts un, un, un tad, eh, tad tās ciešanas var labi saprast. Um, <clears throat> labi, pienāks tas brīdis, kad, uh, kad tu apzināsi, ka, jā, es ciešu. Un tad, kad tās ciešanas būs Ja, tā sāpes, tā nepatika, būs pietiekoši spēcīga, tad, tad kaut ko darīs. Ja, tad liks kājās. <laughs> un kā tad jūt, un tad cilvēks, kā tagad jūties, oh, ah, cik labi, kad var tagad pastāvēt. Ja? Kad, kad, jā. Cik labi. Un tas turpinās stāvēt un jutīsies labi. Un tad atkal būs tā paša evolūcija. Ja? Paies laiks, un ja uzdod jautā, kā tu jūties, nu tā, vairs nelabi, bet nu arī, nu tā, neslikti, netrāli. Un atkal, tad sāksies stāvēšanas, ciešanas. Un tad, kad tās būs pietiekoši stipras, tad arī kaut ko darīs. Apsēdīs. Atkal jūtīsies labi. Būs laimīgs, ja? Apsēsties. Atkal sāksies tas pats cikls, kā paša evolūcija. Tā kā Buda, Buda saka, kas šeit notiek? laime sajūta, kāpēc tā rodās? Tāpēc, ka tās vienas ciešanas pazūd uz īsu laiku. Ja? Tu pieceļās kājās, sēdēšanas, ciešanas pazūd. Kad apsēžās, stāvēšanas, ciešanas pazūd. Tad, tad kad tā, tā ciešana, ciešanas, ja, nav uz kādu laiku, to mēs saucam par laimi. Buda saka, ja tā ir vienīgā laime, ko mēs pazīstam. Ciešana, ciešana, pārtrauk, pārtraukšana vai samazināšana faktiski uz kādu laiku. saka, Buda saka, ka faktiski tas, ka mēs apsēžamies, ka mēs jūtamies labi, faktiski tad tūlīt jau sēdēšanas ciešanas sākās. Tikai mēs neapzinām. Jo mēs esam, mums, mēs esam pārņemti ar to laimes sajūtu, tāpēc, ka mums stāvēšanas vai staigāšanas ciešanas vairs nav. Ja? Mums, ja? Tad tāda laime, tā laime sajūta ir, ka mēs esam atdzīvot no smagākām ciešanām, bet tā sēdēšanas ciešanas jau ir sākušās. Bet paiet laiks, garāks vai īsāks laiks, e, kamēr mēs to apzinām. Jo, jo pazūd tā, tā, tā laime sajūta, ka tās iepriekšējās ciešanas ir nu, pazudušas, pārgājušas, ja? ar laiku tas pazūd un ar, un ar laiku pastiprinās tās tagadējās ciešanas. Pieaug. Un tas ir, kas mūs vis, visu laiku, dienu, nakti, bez gala mums notiek. Vis, visās dzīves situācijās. Un faktiski, ja mēs īsti to analizējam, ar, tas, ar ko mēs visu mūžu nodarbojamies, ir vienkārši mēģinām grozīt mūsu apstākļus, lai mēs samazinātu ciešanu, ciešanu posmus un e, piedzīvotu vairāk to laimi sajūtu pārtraucam tās ciešanas. Un tad Buda saka, tā laime, tā nav īstā laime. Tā ir atkarīga. Absolūti atkarīga no apstākļiem. Un tā ir laime, tā laime ir laime tikai salīdzinot ar iepriekšējām ciešanām. Tā kā e, mēs visu laiku meklējām metodes, kā samazināt mūsu atzītās ciešanas, lai iegūtu to, to laimes sajūtu, ka tās ciešanas nav uz kādu laiciņu. Un tā ir tāda kas, džungl, džunglēšana. Džunglēšana tikai. Ja? Tad ciešanas jau tur tā kā tie, tā, tā ir bumbas. Viņš ir bumbas. Viņas jau tur ir visu laiku. Bet viņas nav rokās visu laiku. Bet viņas vispār pastāv. Tad mēs vienkārši džonglējam mūsu apstākļus. Ja kā saka, ja ar karstiem, karstu kartupeli, ja? mēs metam no vienas rokas otrā, ja? Tas jau nemaina, ka viņš, ka, bet, Jā, mēs mēģinām vienkārši minimizēt, minimalizēt to kontaktu jā, ar to karsto kartupeli, jo deg. Un tas viss, ko mēs spējam darīt. <clears throat> Um, <clears throat> un tad Bet tad uh, Buda paskaidroja vēl vienu trešo. Uh, par še, šeit varbūt mēs nevaram saukt. Lai to, nu, to sauc par vispār, uh, vispārējās ciešanas. Uh, bet te īsti to duka var saprast. Duka, ne, ne, <clears throat> faktiski tas nozīmē ne, uh, pastāvīgo neapmierinātību. Un tas ir tādēļ, ka mums ir e, piesārņots ķermenis, piesārņots prāts. E, <clears throat> vēlāk e, daudz e, tiks runāts par karmu. Man nu, ir teikt karmas rezultāts. Vai praktiski Eh, nu, labāk teikt tā, ka viss, kas mēs esam, kas mums ir, kas mēs esam, ir e, mūsu pašu darbību rezultāts. Un tās darbības ir visas piesārņotas ar, ar eh, neziņu un visādiem maldiem. Un <clears throat> tā kā E, tas, kas mēs esam un to, ko mēs piedzīvojam, viss ir kā, e, kārmas un, un maldu nosacīts. Un kamēr mēs neesam atbrīvojušies no tā, nav iespējams, ka mūsu prāts var būt pilnī, pilnībā apmierināts. viens veids, kā to var varbūt izteikt, ir, ka mēs faktiski nekad neesam um, baudījuši uh, neatkarīgu svētlaimi, laimi, svētlaimi. ir, ir laime sajūta, kas nav atkarīga no nekā. Tu galīgi neatkarīga no apstākļiem. Un tā ir īstā brīvība. vienkārši atkārtot. Mm. Dienu uz dienu mēs dzīvojam, mums ir uh, vesela virkne problēmas. Gan fiziskās problēmas, gan mentālās problēmas. labīgi. Um, <clears throat> mēs vēlamies, katrs mums vēlamies būt laimīgs. Tas ir mūsu daba. Visas būtnes tā, tā vēlās. Tad skudras tā vēlās. Ja, ve, ja veikts aptaujas, visas būtnes ap, ap, ap, aptaujāt. Mm -hmm. Mm -hmm. E, neviens neteikt, es lūdzu, es vēlos būt nelaimīgs. Ja? Tā kā, e, tā kā viņa svētība Dalarāma šito ļoti uzsver, um, ka viņš ievada, e, nu, mācības par mīlestību un, un līdzjūtību. Uh, tas ir kaut kas, kas ir kopīgs mums visiem. Ka mēs vēl, vēlamies būt laimīgi un ka mums ir tiesības būt laimīgiem. Bet mums neizdodas. Tas ir vienīgais īstenībā, ko mēs gribam. Jo viss pārējais, ko mēs gribam, ir vienkārši iedomātās veids, iedomātie veidi, e, kā sasniegt to. Kā iegūt laimi. vien, vien, vien, vien, vienīgais laimes veids, ko mēs pazīstam, ir mm, tas, tā laime, kas nāk, laimes sajūta, kas nāk no ciešanu samazināšanos. Un tas vienmēr ir pārējoši, vislaicīgs. Bet mēs neko citu nezinām. Mēs neko, nekad neko citu nesam izjutuši. Un tāpēc mēs vienkārši meklējam visādas iespējas, e, lai panāktu e, šādu veidu, ciešanu samazināšanu. Bet pamatā, kādēļ, kad mūsu e, prāti ir e, piesārņoti, neziņu, neziņu, neziņu, e, to, par to mēs runāsim vairāk, e, kad e, skatīsimies uz nākošo savu patiesību neziņa, e, neskaidrība, tas, ka mēs e, neustveram lietas tā, kā tās e, īstenībā pastāv. Mēs, mēs, mēs esam pārņemti ar maldiem. Un <clears throat> tagad tas, kā mēs lietas uztveram, nav saskaņā ar realitāti. Un tāpēc nekas īsti nestrādā priekš mums. Un e, tādēļ, ka mūsu e, prāts ir, ir, ir piesārņots ar, nezi, ar neziņu, ar maldiem, un rodās visas daudz dažādas traucējošās emocijas. Un ka mūsu ķermenis ir kā produkts, produkts e, tad pēc dabas mēs vienmēr būsim, kamēr mēs neko nedaram lietas labā, mēs būsim neapmierināti. Vienalga, kādēļ laimīgāki bieži ciešam, tad vienalga, vienalga kas, mēs nebūs, tas nav iespējams, kamēr mēs neesam attīrījuši sevi, tas nav iespējams, ka, ka, ka mēs varam būt apmierināti. tā, nu tā, tā īsumā e, pirmā cēlā patiesība. Varbūt pietiks ar to šovakar. Um, <clears throat> arī, um, lai iegūtu maksimālo labumu no, no šīm nodarbībām, no šī kursa, ja jūs turpināsiet, um, <clears throat> Un, e, kā, tas pats, kā es teicu par koncentrēšanos, meditēšanu. Um, ja ir interese, tad ir ļo, ļo, ārkārtīgi noderīgi vienkārši pārdomāt uh, tās tēmas. Arī tāpat regulāri, katru vakaru. Un mēģināt Šī gadījumā e, kas saka, vairāk skatīties uz iekšu, tas ir svarīgi. Vispār tibetieši, viņi nesauc, neapzīmē sevi pat budistiem. Viņi saka, mēs esam nāpa. Nāpa nozīmē iekšējā būtne. Pa, ja būtne nav iekš, iekš, iekšā. Tas nozīmē, mēs meklējam risinājumus iekš, iekš sevis. Mēs skatāmies uz iekšu. Ja? Nevis uz āru. Mēs nemēģinām mainīt pasauli, mēs mēģinām mainīt sevi. Ja. Tā arī, kad, ja, ja veids to analītisko meditēšanu vai pārdomāšanu, visu laiku, kā tas attiecās uz, uz mani, uz manu, manu dzīvi, manu eksistenci. Vai tas tā patiešām ir, vai nav, kā Buda saka? Ja nu, tas ir viss, tas ir kaut, kā, kaut kāds pārspīlējums, ja? Un nu, tā Buda domāja, ja? Nu, faktiski, ar mani tā nav. Ja, varbūt ir. <laughs> mēģināt kā, kā saka, izmantot, ko Buda māca kā spoguli. Vai, vai tas attiecās uz, uz, uz manu dzīvi, vai ne? Un mēģināt tā ļoti dziļi ja, skatīties. Un ņemt kaut kādus piemērus. Ja. Nu šodien, kas notika šodien, vai ne? Kas notiek ar mani tieši tagad? Vai tā ir? Vai nav? Vai par, par duku, par uh, ciešanām vai, vai neapmierinātību? Būs te jau. Uh, labi, tur būs tēja, kamēr tēja vērās, varbūt ir kādi jau, jūs, jūs ļoti klusi klausieties vispār. <laughs> Vai tas tāds, tāds, varbūt neko vai, daudz nesaprat. Vai, ne. vai, vai, vai kaut ko saprata, vai... Kā ir pusi kā kaut. Jūs sakat ļoti bēdīgi visi jūs. Um, <laughs> Jā, nu, e, tu varbūt, ka vienkārši jācer, jo e, otrā cēlā patiesība e, arī varētu, nu, kā kaut cik negatīvi tādā ziņā, ka tas ir cieši no cēloņiem. Mm. Bet tur sākās tā iespēja, ka var kaut ko darīt lietas labā. Um, <clears throat> un tad trešā ir par atbrīvošanās iespējām.